faqotil fi sabilillah Allohning yo'lida o'zingiz jang qiling ketsa ketsin hammalari la tukallafu illa nafsak faqat o'zizlar Allohning yo'lida jang qilib jihod qilishlikka o'zingiz taklif qilinasiz Va mu'minin. sizni vazifangiz odamlarni majbur qilib Allohni yo'lidagi haqiqat jihodiga chaqirishlik xolos targ'ib qilish ularni targ'ib qiling xolos ularni majbur qilib yetalash emas sizni olloh yo'lida o'ziz jang qiling faqat siz o'ziz taklif qilinasiz ollohni ga iymon keltirgan kishilarni targ'ib qiling olloh yo'lida jang qilishlikka jihodga mana bu oyat rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qanchalik qiyinchiliklarni kechirganligini bildiradi birodarlar mana bu narsa alloh subhanahu va taoloni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'ziz jang qiling degan oyatni va agar sizni atrofingizdan ketib qolsa shu g'oyangizda qoling deganni va shu bilan birga ollohning zarbasi qattiq zot ekanligini mana bu voqeda ko'ringan bo'ldi birodarlar shuning uchun ham har bir kishi Allohning yo'lida kurashayotgan kishi o'zining g'oyasida sodiq qolmoqligi kerak qo'rqitadigan narsalar bilan qo'rqib yo qiziqtiradigan narsalar bilan qiziqib aldanib qolmasligi kerak